Сьогодні будемо продовжувати деклад артикулу Писання та Ісус. Кожна наша студія бере дещо нове і зворотне, і на котрі речі мусить звернути увагу присутні на таких оказіях студії. Тому, хоча у деяких пунктах є і однаковість думок. Однако ніколи це не факт повторення, а тільки для того, щоб з різних сторін всебічно впевнити слугу в правдивості свідчень Його, бо й сам Його сказав, що не менше двох або трьох свідків підтвердить справу. Тому то і многі пророцтва називаються з різних сторін, не за примкою сотворіння а по справедливому встановленню закона Єгови. Так і виконана теократична література, котра є удовіднена многими свідченнями, свідченнями, котрі встановив Єгова. Отже, наша студія сьогодні звертає увагу на такі важливі пункти, як витвір ворога диявола в противенстві до слова Єгови, котрому приходить час збуватися. То противенство, котре виставили представники диявольської релігії іменно жидівське духовенство, бо воно, взявши закон Єгови, із легкості, необачності підкорилось контролю демонів вісі, тому то і назва йому відповідна. Отже, та противнича сила і спосіб він постільки є записаний і переданий для нас, то це означає, що не для них це є записано, а іменно нам. І всім, хто має стичність і волією Єгови, відповідно до часу. Ті протести, і прокинення і зневажання, котрі перед лицем Господа Ісуса були виставлені лиці жидівського духовенства обов'язково піднімуться і виставляться ворогом диявола і іменно його представниками на опрокинення військ його на часі в будь-якому часі. Слід цього сподіватися. Но була б велика помилка, що ви не сподівалися тільки зовнішнього супротивлення. А треба звернути увагу на слідуючу річ той дух, що урудував серед жидівське духовенство тодішнього часу. Многі з вас відчують, діючи силу собі того духа. На поле вістка на часі не знайде відповідного місця і призначення. Від цього духа ніхто в бік не стане. Осторонь він стояти не може, бо третього місця немає. Є місце або за, або проти. Це вже не від сотворіння буде залежати. Яку позицію займеш ти? Не по визначенню когось. А оповязни з верхньої сили. якщо по стороні Його, то тільки з силою Його і його духом. якщо не по стороні Його, то запам'ятайте, не із того, що хтось хотів або не хотів, а тільки мусить знати, що силою диявола, ворога, він змушений взяти те, що було показано в тій противній стороні. Про цю річ ми нагадуємо по тій причині, щоб не легковажити ані часом, ані средством, ані вісткою, котра дається його на часі. Вона не проходить непомітно, вона проходить і викликає як сторонників, викликає дії і ворожих проти себе. Отже, вістка його величастіли ногає від нас, спішнив дім безстрож і точних дій. Тоді ми можемо стояти по стороні його Ми нагадуємо в додаток і друге. Слуги його, котрі стоять лицем, перед вісткою його котра звіщається і пино до часу. Бережіться, щоб е, думання вчорашнього дня не працювало над вами контролю, не виробляло над вами сьогоднішній день. І то не має значення, бо якому бедні. Вістка його виночисті вимагає від нас бути досить чуйними, послушними і відповідати волі його до часу. Це не буква аргументує до часу. Буква аргументує тільки до інформації. Вона вимагає від нас подати діла до часу. Не сподівайтесь, що слово без нас стане ділом. Якщо без нас, то нас там не буде. Все рівно слово призначене покликати сотворіння. І сотворіння станеться словом, словом Його. Отже, слово його в порожні не вернеться, а виконує те, що призначив його для цього слова і часу. Тому, сприймаючи слово Його, мусі знати, що вони є відповідальні, а не слухачі. В Єгове немає того народу, з ким би він мав справу, а цей нарід був тільки з вухами до слухання. Ні. Його його справа і з тим, хто слухає серцем і умом. З тим він має справу. Студія наша продовжується із параграфа 14. Цей случай в Назареті показує, що Ісус і Старий Завіт є нероздільними. Якщо, як це кажуть в провідних церковні, Старий Завіт не є Слово Боже, і не було пророцтвом, тоді Ісус не сповнив пророцтва. І Він його ученики не знали, що робили. Але вони вірували, що вони промовляли в ім'я Його, як про це Захарія сказав to jest promownik proroctwa Старого Завіту. Читаємо слова Захарії. Тоді прийшло до мене слово Господня сил небесних, гонче. Пророк Захарія 7.4. Якщо Писання не є Слово Боже, тоді Ісус повалився, коли вірив, що Писання говорило про нього. Він сказав, що закон, Салімей, пророки, всі промовляли про нього як це свідкує Іван від Луки 24,44. Тоді також і ті, котрі писали новий завіт. Я наголошую на вас. Якщо ви так думаєте, то це нехай буде в третю або аж у четверту ступінь черги. Хоча по тій причині, що якщо це до них відносилося, то їхній час вже минув. Воно відноситься до нас як средство остороги. Іменно в чому, коли промовлені були слова Єговою, через уста Ісуса Христа в місті Назарет. Його авторитетно заявив, що настає час великої праці, настає час збуття пророцтва. І іменно тільки при цьому моменті, де приходить час і прибувають пророцтва на часи, можна одержати уздоровлення і зцілення будь-якого склади й можливості. При цьому моменті піднімається супротивлення. На тій підставі, що не прочі голос є передній до уваги, а передні до уваги традиції, перекази, безцільне допильновання певних заповідей законів. Так було там bestolen. Так буде bestolen и тут. І що Неуважным вухом слухав. І нині. Так обов'язково він буде відчувати запізнення із постановою себе доволі головні часи. Відчувши запізнення, бережись. Проблема, що впала на женівське духовенство, опутує кожного. І намість признати себе невідповідними. Звичайно, людські затворіння набирають смілості, дай же і Бога звинуватити, а не то, що себе. Тому й бережіться. Хто відчував запізнення? Бережись, бо запізнення це відкриті двері для ворога, працювати на вироблення цього духа супротивлення. Отже, демони біси відтворюють різні думки на пророцтво. Перша думка що пророцтво не має ніякої ваги і значення. І намість того, щоб признати, що пророцтво дійсно є записана воля Його, котра буде збуватися у призначеному часі, так ось як тоді жидівське духовенство, так після них і до неї. Уважно перегляньте будь-яке релігійне об'єднання і запитайте, як бачать вони братство, то вони скажуть так, постільки у пророцтвах є такі слова, котрі вказують географічні назви, імена сотворів, назви країн, місцевості. Це означає і не більше, і не менше лише історія. Отже, в них пророцтво це історія тому що там указуються деякі назви, забуваючи про те, що в проростах у назвах зашифрована і закрита діяльність його. також і діяльність демонів бісів. Не знаючи про це, Святе письмо історії не подає. Святе письмо промовляє пророчим відділом і більшою мою воно Інші знов промовляють, що дійсно і є пророчий відділ. І це дійсно він вже і сповнився. Отже, цей другий відділ особливо бережіться в даний час. Він особливо нині буде працювати. І вони знаходять смілості сказати так. Все, що можна віднести до пророцтва написаного і до просто збуваючогося уже справа стоїть позаді. На нашу долю залишилося тільки ждати знищення нечистоти і гріха і грішників, а руки свої держати за те, що носимо таке впевнення життєвіще. Це знов кульгаве думання і на порочілля. Інша категорія, я говорю тебе словами нелогічні відгадки, а фактами, котрі сьогодні є у живому порядку. Інші знову бачать пророцтва, як гарний, викладений, визбираний такий гарний букет світів, котрих вони назбирають і носять, штрикаючи кожному, щоб той споглянув та не на цей букет, а на носителя. Ось який він є. Носитель. Зробився з себе таким шпіхляром. Інформації на всі часи, не знаючи часу. Нині він стоїть днем чи ночі. Так. Декілька таких є зневажливих, розумінь що то є пророцтво Єгови. Пророчий відділ Єгови так зустрічає сопротивлення і такі випрацьовуються варіанти. Отже, слуги Єгове мусять берегтися такого впливу звідничого. І з вісткою Єгови ніхто не може йти в своєму призначенні, своєму оціненні, думанні а в призначенні тільки Єгови. І іменно тоді те просто, що на часі збувається, запрацює так, як сказав Господь Ісус Христос. І хромий буде рівно йти. Хворий дістане зцілення. І нужденний дістане визвол на волю. Не в другому розумінні, а тільки в такому якому призначив Господь. Вартова башта звертає увагу на виставлене з боку ворога, опрокидаючого противлення до об'явленої вістки його величасі. Ця річ завжди була предметом на гострі опрокинення і зневаги. Коли Ісус Христос оголосив місце Назареті волі свого Отця, відповідно до часу. Тоді жидівське духовенство переповнилося злістю і наложили руки на Ісуса Христа, щоб вбити Його, бо промовлені слова через Його уста свідкували, що позиція цього духовенства стоїть острою волі Божої. І що самі вони є нужденні, сліпі і цілком безрадні. Таке противенство прокидало волю його на величаси, то єсть цілком не допускало наявність такої волі, так і в даний час. Ворог зорганізував різні форми опрокинення, ограничення до праці його відповідно до часу. Многі заявляють, що зміст Старого Завіту не має нічого спільного із працею Нового Завіту. Знову. Інші постановили у своєму заключенні держатися окремих пророчих накреслень, котрим, звичайно, уже минув час праці. Інші обернули себе в накопичувальні шпіхлярі, котрими вони сильно гордяться перед іншими, бо вони чуються слугами інформації на всі часи і періоди, обов'язково вважаючи при цьому себе за щось особливо високе і визначне. Ось так ворог вистоїв різні форми опрокинення до йогової праці на часі. Однак справа не так стоїть, як того бажає виставити ворог диявол через своїх слугів агентів. Ісус Христос у своїй праці постійно наводив записані пророцтва Старого Завіту на підтвердження того, що сам тоді чинив. Він постійно чинив іменно те, чому час не став до сповнення. Цим саме він і засвідкував, що писання Старого Завіту і праця Нового Завіту знаходяться в постійній єдності і нероздільності. Таке свідоцтво, котре подав Ісус Христос і його апостоли про важливість і єдність між двома завітами виразно заявляє, що наявність Нового Завіту є в положенні виконуючого слуги тих речей, про які зістало написано в Старому Завіті. І що слуга піднятий його у будь-якому часі, він є зорієнтований силою його іменно на пророчий відділ лише бо це лише ради цього він зістав зроджений і покликаний. І як промовив Ісус Христос на відношення пророчого голосу Старого Завіту, на свою тотожність і причину своєї праці як слуги Божого, так промовляє з силою Його і кожен його слуга у слідуючих словах. Речеш їм, оце ж слова, що голов'я до вас ще бувши з вами, що мусить справдитись все писане в законі Мойсеєву, в пророках і в псальмах про мене. Іваня Луки 24,44. Отже, останні слова, котрі є подані до вашої думки, то є Івані Луки 24 глава, це слова, сказані Ісусом Христом, вони виявляють, як правило котра супроводити буде кожного слугу, котрого піднімає його, що його діяльність і предмет діяльності мусить бути знайдений, явлений не лише теоретично, а й фізично, фізичному факті, як це записано в пророчому відділі. Тобто, про діяльність Господа Ісуса Христа як першого і головного працівника Нового Завіту написано у законі Моїсея, у пророків і в то тобто царях, з містових і будуючих книгах Святого Письма. Так іменно й кожний слуга, пам'ятайте ці слова, кожний слуга, піднятий його. він має бачить свята. Бо так призначив його. Параграф 15. Це є дуже займаючим, чому Ісус у Назареті навів лише часть слів пророка Ісаї. Чому ж Ісус не висказав всіх слів пророцтва Ісаї, тобто мова йде про 61 голову пророка Ісаї? І чому не сказав, що цей уступ сповниться через нього? Відповідь на це питання на це питання є. Ісус не міг цього сказати, тому що не все пророцтво сповнилося через нього. І так, параграф 15 несе в собі досить високої важливості інформації для слух, котрі є підняті, коли настає час збувати з Єгови в будь-якому часі. Ви звернули увагу, що коли Ісус Христос виповіжав пророцтво Ісаї 61 голови, тоді він не все прочитав із того пророцтва. А деяку частину він полишив, наприклад, слова. І проголосити День гніву Господнього, його уста не читали ці слова. У чому справа стоїть? Це не случайно. Справа стоїть у тому що той слуга, ми поки розглядаємо положення Ісуса Христа в Назареті, він добре знав Писання. І він пильнував тільки за тими частями, котрі на біжучий час призначені Йоговою. А те, що не призначено Йоговою, він там руки свої не клав. Він навіть не зачитав брати і сестри. Це теж є правило Єгови. Якщо є піднятий Єговою слуга, він не бере гуртом пророцтва, беручи так. Це, мабуть, свідкувало про те, що цей слуга не піднятий Єговою. Він не знає місця, він не знає часу. Він не знає і предмету, котрий дає йому Єгова. А піднятий Єговою слуга не сам розбереться в цьому питанні, а Єгова указує Його, які часті пророцтва слід брати до уваги. І не думайте, що тільки це сталося з Ісусом Христом. Ні. Це почалося тільки там. А коли уважно вивчати пророцтва, коли уважно вивчати діяльність слуг ну, Господа Єгове при виконанні пророчого відділу, то цей світ скрізь є добре помітний і бачений слугами. Що організація Єгови, коли Єгова знаходив за потрібне піднімати її до діяльності, вона оголошувала і твердо брала до рук іменно те, чому час тоді не став збуватися. І вона впрост і ясно визначала, котрі ж іменно пророцтва є праці часові майбутнього, а праці часові жучого. Там було вчинено розділення. До прикладу, щоб упевнити вас. Ми заводимо цілком свіжий артикул, який ще, здається, звучить у ваших ушах під назвою Кінець Демонського управління. Читаючи цей артикул, особливо заключну сьому частину, можна з упевненістю сказати, що від першого пункту і до 44 пункту все Teokrat je від нас на час наступаючи, а не на час біжучий. Тобто не на рік 1941, а на пізніші наступаючі роки. Це досить гарний і сильний приклад тому, що теократія дійсно мала очі не тілесні, а духовні. Господом дорогою, що вона розібралась в цій справі і показала, на який час і період, і праця призначена Єговою. Отже, цим самим ми свідкуємо, що всі слуги його, котрі були підняті ним, вони стикаються з цією справою. Погляньте тепер Писання Господа Ісуса котрі, котрі були написані його апостолами. Ні один із тих писателів Нового Завіту не оминув цієї справи. Бо речі, котрі Дух Святий побуджував їх писати, були описані мовою біжучого часу. Це ясно і точно помітно. Але ж перевагаюча більшість речей вони відносили на майбутній час і наповідали до слугів Господа, щоб ті слуги, що із ласки його в цьому майбутньому часі, по їхньому написанні, пильнували і уважно відносились до того, що для них є призначено. Це видно скрізь. Отже, те, що тоді Ісус Христос промовив так, це висказали правила. Піднятий його в слуга знає час, знає місце, знає пору і знає предмет. І в цих речах він ніколи помилки не вчинить. Тепер подивіться на позицію нашої праці із часу коли його підняв свою діяльність. Він повернув наші погляди на пророчий відділ. І він повернув наші погляди не на те, на що зрихнулися многі носителі інформації на будь-які часи. Не на вивчення, не на переказування пророцтва. А з першого ж таки дня, коли він подав свій голос, тоді було заявлено, що його призначив для нас і ті місця і предмети ви вже їх і чули. Вони в першому разі були названі, які то речі призначив його, завершаючи речі. Тому що це час завершаючий. І бачимо, що це дійсно, так? якщо б хтось сказав, що тут працювала вгадна думка, то як можна вгадати і покликати фізичні факти, щоб і природа принесла, і Вселенна принесла фізичні факти? Так що таке думання геть відпадає навіть у найвищій Бога. Отже, то ще виска там, Господом Ісусом. Ми хотіли б звернути вам увагу, це є правила Його. І бережіться, щоб це правило було для нашого будівництва. Бережіться, щоб на цьому правилі ніхто не упав. Отже, Єгова є той, хто указує час, місце, пору і предмет до праці. Це є досить повчальним на подальше вивчення оказії, яка сталася в місті Назарети. Пророчі слова, котрі навів там Ісус Христос, свідкують про те, що Він прочитав лише певну частину наведеного пророцтва, а певну частину полишив. В цім случаї її подано науку, що підняті Йоговою слуги добре знають силою Йогови, ту іменно частину пророчої картини, котру припоручає для них Єгова. У цьому вони свідкують, що сила його Дух Святий виконує над ними керуючу працю. І з цього виходить, що його Бог так збудував свої пророцтва, і многі з них, що при своєму виконанні вони, то тобто пророцтва, запотребують вжити різного часу, зверніть на це увагу різного поклику слугів. І тому кожен відділ, а іменно як відділ часу, так і відділ працівників, розпізнає свою частину. Особливо зверніть на це увагу. Кожний ці речі розпізнає. І один другому не мішає, і один другого не повторює, а тільки виконує те чому дійсно для нього є призначено і часом, і предметом? І відповідно до цієї вимоги подасть збудовуючі діла. Нехай слуги його з глибокою увагою відносяться до пророчих накреслень Єгови. І цим самим нехай подадуть відповідні діла згідно вимоги як часу, так і призначені від його частини пророчого накреслення. Подібно цієї каже, що сталося в місті Назарет. І з волі Єгови так сталося і в наш час. Всевишній Єгова, покликуючи слугів для завершаючої праці своєї справи на землі, своєю силою Духом Святим, звернув увагу на ті іменно часті пророчих накреслень, котрі відносяться до завершаючої праці. Отже, так сталося, що многі пророцтва Єгови взяли свій початок у виконанні в певному часі, і для цієї справи були покликані працівники, котрі виконали призначення на той час від Єгови певні частини. Нині, в передармагедонний час Єгова впускає в рух, завершаючи часті своїх пророцтв і тому підняті від нього працівники в цьому часі силою його є зорієнтовані на величу діл, доповнюючих пророцтво Йогове. Ось случай, що стався в місті Назарет, і случай із прочитаним пророцтвом свідкує, котре правило стоїть заложене Єговою. Здається, що до вашої уваги раніше ще цей артикул не поступав до вашої інформації, а вже було вказано. Що продавчі медіа запотребує тих, що оголошують, тих, що його зберігають, і тих, хто виконують у призначений час. Тобто його мовчив свій нарід, як треба глядіти, цінити і бачити його пророчі відділ. І ніколи слуги його не були підняті, щоб повторити слід один другого. А точно і кожен знав, що має брати і коли має брати. І до якого часу ці речі відносяться. Брати і сестри, так збудував отець його свої пророцтва, що їх береться тільки в спосіб Єгови а не в спосіб сатурів. Тому ще раз нагадую, будьте пильні і досить пильні до цієї уваги, щоб, случайно, не перейняла когось, захоплююча думка, ніби на пожиточних початках, а потім може в цьому і збудеться. Параграф 16. В пророцтві Ісаїї згадано про день гніву, а Ісус не голосив дня гніву проти Ізраїля. При кінці своєї місії Ісус сказав своїм ученикам про час горя, котре прийде на Ізраїля і на увесь світ. Але самий він був більше утішителем а не проповідником горя, яке мало прийти на світ. Отже, таким чином, 16-й параграф звертає увагу, що піднятий його слуга вивчає пророцтво Єгове. Його його вчить. І з силою його він розпізнає свою діяльність. Хоча дійсно пророцтво Ісаї 61 глави першого вірша відносилося до Ісуса, але ж праця Ісуса ми знаємо, що вона має свої пори, час і місце. Він має місце першого приходу на землю, він має місце другого приходу на землю. І те, що отець вручав йому внуки в першому приході, не могло бути праці і діяльності його в той же самий час. Отже, Ісус розпізнав, які речі вручав йому отець Луки. Так він і оголосив. Отже, Ісус оголошував тільки те, що прозначив Отець Небесний. А решта він і не читав, і не оголошував. Брати і сестри. В нашій студії в початках цього артикулу до вас було звернено увагу, що нехай звільняться всі носителі різної інформації, слуги його нинішнього часу, від такої небудуючої інформації. І нехай вони переймуться тільки тим, що дає їм його на часі. Ми бачимо, що цей 16-й пункт нашої студії, здається, прямо показує що навчав Господь Ісус Христос, де Він свою увагу прив'язав, і Він не задоволяв іменно ті речі, щоб тільки заглянути заради інтересу. Ці речі він не задоволяв. А він тільки одне чинив. Цілком і повністю віддав себе на те, чому час прийшов збуватися. І він цими справами був перейнятий. Отже, так отець Єгова і був з ним, бо він слідкував повну покірність до Отця. Причина, по котрій Ісус Христос полишив певні частини прочитаного пророцтва, полягала в тому, що дане пророцтво вимагало різного характеру праці, як то проголошення потішаючої вістки також в кінці є проголошення гніву його. є різна інформація і різний час. Отже, Ісус знав, що в його праці не входила вістка про гнів Єгови проти непокірних народів, тому і полишив цю частину, бо вона належалась до його слугів, працюючих на проголошення гніву Єгови, що певно мусило статися в призначений від Єгови час. Це є повчально для слугів щоб вони вивчали пророцтво Єгови як відносно часу, так і відносно характеру праці, яка має бути подана відповідно до часу. Підняті Єговою слуги при помочі його сили розпізнають час і працю, котрі його велів подати згідно записаної пророчої волі. Отже, така думка піднята є в 16 параграфі. Кожний розпізнає свою частину і ту частину виконує. Параграф 17. Позаяк слова пророків мусить сповнитися. І тому, що Ісус Назарей сповнив лише часть того пророцтва, то з цього виходить, що сповнення мусить ще прийти в будучині. Для того питаємо, коли ж друга часть пророцтва Ісаї сповниться, тої і свістка, котра проголошує про гнів Єгови. До нього питання. Відповідь на це питання є досить проста. Прихід Месії діється на дві фази. Але пророцтва не були виповіджені так, щоб показати це. Котрі то пророцтва були так виконані, що не показували цю річ, що є дві фази приходу Господа Ісуса. Ми питаємо, просто Ісаї 61 на перший вірш, чи взагалі всі пророцтва? Тобто, я хотів би, щоб ви дали відповідь. Як думаєте? Всі пророцтва. Ще хто як думає? Теж усі. Ну, може, ще якось думає. махають головою щені, а голосом чому боїтесь сказати? Добре, тоді розберемось. 61 глава, перший вірш, це перший просто, котре не говорило ще дітей. Але вже факт полишення просто дає зрозуміти, що щось там є. Тож нагадуємо, не всі пророцтва, ні є просто, що говорять впрост, і ніяких фаз не передбачені, а є просто, котрі прямо заявляють. Є прихід перший, є прихід другий. Ну чи ж не так? Самі ж ви читали, коли Господь Ісус говорить так, і коли коли прийде син чоловічий у святі, славі своїй, святими ангелами своїми, то сяде на престол свій, то це перший чи другий прихід. То значить це друга фаза. Мова йде про два приходи. Отже, не всі, певно, пророцтва говорять про дві фази, і не всі пророцтва скриваються. В даному разі просто із цієї 61.1 нічого не показано, то і там скрито стоїть, ну і просто впрот говорять. Є дві фази. Ісус прийшов і сповнив першу часть роботи Месії. Тепер Він приходить знову у таким самим змислі, тобто сповнити і другу часть, щоб своєю присутністю і силою дати чути про себе ученикам так, як це вони відчули його присутність в Палестині під його опікою, тобто коли тілесно він був там. Тепер він приходить, як слуга Єгови і в його силі. Однак у цім часі він говорить через свою церкву. Зауважте, що не через номінальні церкви, бо вони його не представляють. І так, 17-й параграф подає, здається, ключ, але ж не той ключ, що в руках сотворіння, а той ключ, що в руках Єгови. І цей ключ що є в руках Єгови, передає його вам слугам. Як розпізнається час діяльності певних пророцтв? Якщо брати впрост пророцтво 61 го пророка Ісаї першого вірша, там аж ніяк не можна йти. Що треба одні часті віднести на певний час, інші почекати аж тоді, починати їх виконувати, того там вичитати неможливо якщо брати лише це пророцтво. І так, 17-й параграф об'являє про правила Єгови ключа. Многі пророцтва Єгови підтверджуються і визначаються, і розпізнаються при помочі голоса інших паралельно йдучих пророцтв. Якщо перші думки показали, є певні часті просли конурти. Тепер друга ще річ стоїть. Не розпізнаєш їх, беручи лише саме пророцтво. Треба вже ти інших пророчств розпізнати, до якого часу та які ще предмети дає Єгова. Тому то й каже Вартова Башта. Розпізнається пророцтво. Не тільки пророка Ісаї, 61 глава, перший вірш, це приклад, на котрому ми розбираємо речі будь-якого пророцтва. А це правило, що всі пророцтва розбираються тільки при помочі паралельно йдучих, але котрі не головну лінію ведуть там, а тільки другорядну лінію. Отже, те, що на одному пророцтві є другорядною річчю, на другому головне. І орієнтовочне, і вказуючи, які речі треба брати здається, що коли Ісус Христос читав це пророцтво, тоді вже він знав і користувався цим ключом. Іначе б він не прочитав його так. Тому і всі слуги Єгови, коли вони розпізнають себе, то зауважте, що така праця має бути голосом паралельно йдучих просто. Отже, не лише голосом одного, бо в Івані від Луки 24 і 44 у першому параграфі нашої студії було сказано так. Ісус говорив, бо про мене свідкував Мойсей, свідкували пророки, свідкують і псалми. Це відділ пророчого голосу. Отже, він показує, що ці свідоцтва це не повторювано пророками те, що Мойсей записав, і не повторював псальмами те, що Мойсей і пророки записали. А кожен писав своє. Один писав про час, другий писав про місце, а третій писав про речі. І це все треба було зібрати з цих відділів і показати в одному часі, в одному ліці і в одному предметі. І щоб там помилки не було. Про це наголошую, пункт номер так розглядають, що розв'язується просто і Отже, знов нагадуємо, до просто і голе впрост підійти неможливо. Виявлюємо людським, поглядом людським цілком не розв'язується. У наведених цих случаях показано є, там підхід є цілком інший і другий. І Його так збудував свої пророцтва щодо справи розпізнання часу, збуття і характеру праці і виконання певних частей. Мусять бути вже ті записки з інших частей записаного слова. У цьому відкривається взаємність між різними формами записаного слова Святого Письма. Слуги Господні зі стану скеровані його силою до таких визначень. І цим самим вони побачать призначений для них від його час і характер праці. Слідуючими важними повченнями для своїх господних є той факт, що починаючи із міста Назарет і впродовж всіх століть, то є призначений від його повноти час, головним виконавчим слугою щодо сповнення всіх пророчих накреслень Єгови є призначений Ісус Христос. Це по необхідності мусить означати, що в часі збуття пророцтв Єгови в будь-якому часі є присутній головний виконавець і він керує цілою справою. Отже, ті слуги, хто зістав покликаний до виконання будь-яких частей пророчої волі Єгови, вони вірять і в усьому признають розсутню керуючи силу і власть Господа Ісуса Христа. Тому розпізнавання часу працюючих частей пророчих на накреслень Єгови це є водночасі розпізнавання присутності голови теократичного правительства Ісуса Христа. Разом із цим це є діючий, і покликуючий голос Господень до його слугів, котрий получає для них відокриту працю. Варто бачити напоминає слідуючі корисні слова. Однако в цім часі, то є в часі збуття Простігове, він говорить через свою церкву, зауважте, що не через номинальні церкви, бо вони його не представляють. То є слово взяті з вартової башти. Це є виповічені слова, котрі улегшують розпізнавання діючого голосу Господа Ісуса. Ісус Христос будучи на землі. Всякого часу промовляв тільки те, чому прийшов час до сповнення. Отже, його голос розпізнається, тобто, коли він вже промовляє через церкву, то церква не може інших слів промовити, іншого факту об'явити тільки те, що голова об'явив тоді. То тепер постільки каже Вартова Башта, що він живає своїх слугів, своєї церкви, а не так званих церков до проголошення своєї присутності, то по цьому ж правилу і розпізнається. Лише по цьому знаку, котрого він припоручає до проголошування через покликаних і вибраних слугів, розпізнавання праці Ісуса як вибраного слуги Божого діялось лише по ділах, які Отець Небесний творив. Так розпізнаються і всі покликані від нього слуги. Отже, наша студія звернула увагу на деякі правила, котрі обов'язково мають взяти до уваги Слово Господа, коли мають і з пророчим відділом Єгови. І так пророчий відділ Єгови це є строго призначена частина до певного часу. Цього має кожен пам'ятати. І ні в якому разі не розуміти і не розглядати пророцтво його як гурт інформації і певна якоїсь безцільної праці. Ні. Случай, що стався на Зареті, як на нього звертає поглядом ртова башта, вчить нас, ще підняті його слуги, силою його знають час, знають місце і знають предмет своєї праці. І ніколи ці речі вони не перемішають і не будуть чинити працю, котра повторює працю одні других. Слідуючі речі вказують що є причина певна, і та причина є положена отцем Єгою, Чому він вирішує справу свою просто іменно такий спосіб? І далі, щоб розпізнати, збуваючи, часті прості годи, то треба знати, що їх підтверджують і інші пророцтва. Тільки при помочі тих інших пророцтв котрі повідомляють про певну працю і час. Слуга Єгови і зібраний від Єгови розпізнати час, місце, працю і предмет своєї праці. Отже, це були головні думки нашої студії. В кого із вас є питання неясності чи думка по предмету студії? І прошу задати. оберігає нас, дає нам можливість поняти всю важність, що його пророче виконання, е, його пророче слово, коли виконується, воно з нашої сторони мусить бути е, з нашої сторони мусить бути приложено. І твоїми словами добавлю, і не звертати абсолютно ніякої уваги на то противлення, котре виставляють демони більше, це зробив Ісус Христос. Подавати з другої сторони, то ми це не повинні брати до Добре. Ми повинні брати це, коли Ісус подає. Правильно, добре. Слухаю, брат, думку. у нас на пророчому відділі. І іменно тому пророчому відділі, котрий прийшов час йому сповнитись І ми бачимо, що ми бачимо і розуміємо пророцтва Його, ті, котрі його вас сповняє згідно фізичного факту. І ми бачимо ті фізичні факти. І ми самі силою Його стаємося живими відбитками цих фактів. Значить, ми йде вірно, йде правильно. Тому бачимо з того часу, коли нас Єгова це підняв, вороги прикладали всі зусилля і старання, щоб Звернути із цього шляху. ми бачимо до сьогоднішнього дня, Єгова іменно провадить іменно цим шляхом, і він є вірним, і він правильним. Тому я з своєї сторони буду прикладати всі зусилля і старання, щоб бути цілком послушним і покірним до тої волі його, то його буде об'являти через свою організацію, як волю свою на часі, для честі, слави і оправдання. Я я дякую тобі, брати. і закликаю тебе, тримайся надальше цього іменно шляху курсу побуднього разу ділив, щоб ми таким чином у всій повноті постійно трималися живої, керуючої руки його для оправдання. Так, слухай, братує. сказані такі слова, що не дивіться, що хтось там храмий, чи пів руки, чи пів ноги, чи пів голови. Якщо у вас є бажання щире, його ви покликані, його забезпечує вас цим необхідним. Просто хочу сьогодні подякувати Ігові за ту милість і ласку, що ці слова, я бачу, як вони сьогодні виконуються і сповняються. Тому що з своєї сторони, а також хочу виразити подяку Черкаській студії, що його дійсно забезпечує всім необхідним. І ми готові сьогодні вийти до праці, щоб прославили ціле ім'я. Бо ми знаємо, що основною задачею і цілі своєї голови це оправдання Його ім'я. Хай йому прибуде вічна честь, хвала, сила і слава. О, ще є питання. Немає. Тоді. Хтось мені був поставив питання приблизно три неділі тому назад у слідуючому варіанті. У річній книжці, то є е, книжка, яка дає тексти на кожен день і коментарі, 1 січня не позначено номер біблійної книги, звідки взятий вірш. І так запишіть, бо дійсно там номера немає. 1 січня звучить текст так. И кто наблюдает за путем своим, тому явлює спасіння Боже. Поставьте, рукою, запишіть там. Псальма 49.23 по російській Біблії. Псальма 49,23. 23.